asteguntako aktualitatea zeberin. Italiak norabide berri bat zabaltuko dia Europan. Igan martxuan Italiako paisai politikoa hoso kamiatuik izan da, bostizar mugimentiaen hauteskunden ondotik lehen alderdi bezala elki beita ordin hau. Alderdi hau eusu sistemaen kuntrakua bezala aurkestuida. da. Igan hastinen liga alderdiaekin batetan programa aman komun bat adostu die gobernatua hali izateko, programa hau Europak aholkien kuntre juiten dielaik. Azken urtetan Italia ustelkeiaz eta inegalitatez sufritzen dian herri aldia da Europak politiken laboratorioa izan dena lan balintzen txartzia osagari hain zinkuntien aphalzia, retreta adinen giberatzia eta beste hanitz. Politika hoik, zor publikoa enapaltzeko eginak barin bazien, goatu baizik ez da zor publikoa, azken urtetan italian eta italia izanki Europako herrialde zor petiena, greziaen ondotik pentsae, eh? barne produktu gordinai komparatuz ehuneko hoge ehunedeko ehunta hoita hamahiuko zora badu. Eran behar da, e, eh, 2008 zazpiko krisiak ondorio andana ahuken dutila han, Italiak ez duan ga garaien zian BPG edo barne produktu gordinaen henia Espainia harra atzaman, Efemien abea Italia krisia beno lehen zian maila ekonomikoa ez berri zukenen 2000 hogeita bosta beno lehen. Horrek eran nahi du herria hanitz paubretu dela, ezberintasun sozialak handitu dela, lau omiu italiar beno haboa paubretarsunin bizi dia egunko egunin hiuntan hogei biztan lehen gainen, hiuntan hogei miliu e prefosta. Horrez gain, imigrazioaekin arazo bat badie, hi urtez Italiak eseie hun mila etorkin beno habo, uh, uken behitutu bekostetan eta gai hortan Italiak Europar bartasunen gatik abandonatu ikizan dela impresioa badu. Ben gain behitutie Europar bartasuneko mugen zaintzia eta ahal habo galte egiten dutie azken urtetan. Bostizar mugimentiak eta sustut ligak argumentu hau jabili die kampaina denboan. Italiarrak ez behitzen norabide hortan jarraiki nahi, C'est une aide financière de 780 euros par mois pour une personne seule. Pour pouvoir l'obtenir, il faut avoir plus de 18 ans et rechercher activement un travail. Les conditions de son versement sont très strictes. Les bénéficiaires n'auront pas le droit de refuser plus de trois offres d'emploi en deux ans. Dans le cas contraire, l'aide ne leur sera plus versée. Eta koalizioak ebaien urri azkarak hartu nahi ditu ustelkeien kuntre borokatzeko, migrazioa enn mugatzeko, eta proiektu erraldoiak ekuatu nahi ditu, turean lion abiadura handiko trenia bezala eta eretreta adina huliantu edo tipitut nahi du, Europar komendioen kontrako bidia ordian. Kumpreniga gari urdin zentako alderdi hoieke eh, dutien boskak bildu. Urte sumait jadanik herritarek nahiz eta murizketa haniz diasan espeitie hobekuntzaik ezagutu. Bena horako programa batek inbertsu handi sumaiten behar badu eta ikuste zerga kapaltu nahi dutiela abeatxena. Ebai, programaen aplikazioa mugatzen ahal luke hunek. Kontsumoa arra partituko delakuan dia oinarritzen e reforma hoientako eta espada pentsatzen bezala agitzen be helbuiak tipitiko dutu koalizoak. Horrez gaine, Italia kanpoko presio politiko eta ekonomiko sumait paidatzen dutu geostik eta hainbat pertsonak ohita zideie uh, lehenagoko goberniak hartutako engaiamentiak halanula zora, uh, eh, zora dien kanpoko investitatzailek investitatza interestara tasa goazideie italiarek. Les mises en garde se multiplient. Mardi, c'est le commissaire en charge de l'euro qui a déclaré à la presse que le futur gouvernement devait continuer à mener une politique budgétaire responsable. Quant au marché financier, il frise la surchauffe. Lundi, la bourse de Milan a perdu 1,52%. Si euh, le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui seraient Face à ces avertissements, le jeune chef de file du mouvement 5 étoiles s'est agacé ce lundi. Laissez-nous commencer d'abord, ensuite vous pourrez nous critiquer a déclaré Luigi Di Maio. 2008an, jadanik Grezian Europar batarzunain kontrako gobernu bat boskatuik izan zen eta hilabete sumai behantago presioak jasan ondotik Bruxelak galteiten zutin politikak hasi zutin egiten. Italia ekonomia presio ergutiago ihardetz dezake, be ekonomia azkarragoa beita, bena ez da erraiten ahalen oatarte juiteko, juiteko presden koalizio hau. Barneko dokumentu batetan, eh, aipatzen zien zorrain parte baten ezabatzia eskatzia Europai, e, Europan egoitia entruk, bena igan hastine, elkidien norabidetan ez da habo agertzen puntu hau. Jaibirbiltzeko goizegi dauan herraiteko zer eginen edo estian eginen italiako gobernu berri hunek, mena bat segur da Amerikarek bezala Italiarek haitatu diela beste bide politiko bat eta haitu hau erresuetatu behar guneke. Bruno Lemer ez bezala frantzez ministro hunek eh, morala egin behitu italiar diskurtso batetan galtegin du koalizioai B programaen ez aplikatzia. Italiarek ez dia Europar bat arzunain kontre bortzaz, bena Europak be norabide politikoen posatzen mani eranin badu Europa enkontrako sentimentia askartuko da han. Gehuak eh, guai eranen daiku ea Europar bat arzunak Italiaen haitien kontre egina halak eginen dutinez. Aztehuntako aktualitatia zeberin.